Перехліпнула і в його душу. І він усміхнувся їй довірливо, чимось схожою на дитячу усмішкою. З тим почуттям, хоч трохи збляклим у денному світлі, вона й прийшла на роботу. Ірші на роботі не було. На його столі лежали в безладді товстенна книга, якісь папери, згорнені в трубку креслення. Це трохи здивувало Ірину. Сергій не терпів неохайності. Не прийшов він за півгодини і за годину. Вона хотіла запитати, де він. Навіть приготувала запитання жартівливо іронічне, в Рубановому стилі, про начальничка але не зважилася. Зайшла до сусідньої кімнати і побачила його. Він стояв у самому її кінці біля шафи і розмовляв з біленькою кучерявою дівчиною. Він дуже захопився. Вони обоє низько нахилилися над якимось аркушем і майже діткалися волоссям а тоді взяв її руку в свою і щось сказав, не випускаючи руки. І вона згадала Тищенкову руку і вчорашній вечір. Гарячі спазми здушили її горло. Вона відчула, що вся тремтить, і швидко вийшла з кімнати. Повернулася на своє робоче місце, але працювати не могла. Хотіла провести пряму лінію а вийшов якийсь частокіл. Клава подивилася на неї і сказала удавано байдуже Ірша навчає практикантку. У неї дипломна робота по нашій темі. Ніжки, правда, кривенькі, а так дівчина дуже симпатична, а кучерики зовсім гарні. Може, чогось і навчаться, буркнув Рубан. Пора. І радість, і тривога змішалися в серці Ірини. Вона зрозуміла все те, що відчула увечері, загинуло. Їй треба боротися наново і наново шукати опертя, а тому, що не знала, де його шукати, злякалася ще дужче. Ірша повернувся тільки після обідньої перерви. А потім сталася подія, яка примусила Ірину на якийсь час забути свій страх. До Сергія, котрий саме розмовляв з Решетовим, прийшла дебела тітка і поклала йому на стіл якусь заяву. Ірша читав її, а тітка стала розповідати про те, що його співробітник Степан Вечірко найняв у неї кімнату. Сам він у тій кімнаті не живе але туди приїздить з Житомира дівчина Оля і залишається на ніч, а то на кілька днів. І тоді там ночує і вечірко. Мешкає вона у приватному будиночку, і Степан обіцяв дістати їй шиферу, щоб перекрити дах. Але не тільки не дістав, але й не заплатив за п'ять місяців за квартиру. Далі вона надумала розповідати про якийсь плащ і про радіолу. Ірша кілька разів намагався зупинити її, але це йому не вдалося. Мабуть, жінка навмисне говорила прилюдно й голосно. Сергій червонів, знизував плечима, не знав, що робити. Радив жінці піти у відділ кадрів до дирекції, але скаржниця, мабуть, знала туди дорогу сама і залишила її на потім, на другий етап. Знала вона, мабуть, і те, що робить. Ірина слухала всю цю гедоту і її поймало обурення. Але вона в подиві помітила, що не хоче втручатися, не хоче і не може. Раніше вона б втрутилася обов'язково. Принаймні б виказала вечірку все, що думає про нього. І цій кітасі теж за звідництво, а може, й за брехню.